Danas je postao trend da se ljudi u stvari momci i djevojke ne udaju i nemaju kao potrebe jer tu nije kao nekada kad je neko čezno da se oženi da doživi prvu bračnu noć. Tala sad u kakvom vaktu živimo. Ljudi se boje da se ožene zbog obaveza, zbog nafake, a Resul vam kaže tražite nafaku stupajući u brak. Pa ko se boji od toga kaže siromaštva nije naš ko se ne ženi, a straga siromaštva pa kaže množite se, znači ženite se, udajte se, množite se da se s vašim brojem ponosim na sudnjem danu i blago onoj ženi koja puno djece rodi. Zato se u hadisu kaže da se traži žena kad se neko hoće ženiti. Ne muškarac, nego žena se traži jer ona je njiva, ona je ta koja rađa. I vrlo je važno kako smo njivu kupili, kako smo njivu užili ili oženili. A tu njivu kad čovjek kupi onda je treba sviditi jedan kroz jedan, a to je da je vjenča, a da bi je zaštitio treba je ograditi, a to je da bude pokrivena, da ne bude razotkrivena, da ne bude izložena pogledima mnogih biznismena i mnogih zinalučara. Zato e, se žensko traži, a ono je dar. I kad nam Allah daruje nešto, onda zato nećemo biti pitani. A muško je nimet, a za muško ćemo biti pitani. Inače, kaže Gazalija, kad imamo čerku i sina. Mi obično prvo dajemo nešto, kad dajemo prvo muško djeto. Kaže ga Zalija, prvo treba žensko dati, pa onda muškom djetetu. Nije, rekao, li selam, ko bude imao tri sina, bit će sa mnom u dženetu, nego ko bude imao tri čerke, pa i odgoji, bit će sa mnom u dženetu. Pa čak i rekao po Mostemu, koji ima tri čerke da uspije da ih odgoji. Posebno sad u ovome vaktu da Allah bude svakom na pomoći koji ima žensku djecu kako ih sačuvati. A čak i mušku i od ove droge, iz nalka, krađe da Bog sačuva. Pa bi jednom eh, prilikom Ibrim Mubarek bili su u džihadu, u borbi. Pa i on veli, vidite mi smo kad na lahom putu, borimo se. A onaj ko, je, ko, ima veliku porodicu, ko država, izdržava svoj porci, bori se za njihov odgoj, on je u većem džihadu od nas. Znači, imati i tada, a posebno danas, poroci borice se za odgoj porodice, to je zaista najveći džihad.